Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 9, 1958, ang kamatayan ni Pope Pius XII ang pandalawang daan at anim na pong Santo Papa. Nahalal siyang Santo Papa noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig maring niyang tinutulan ang Marxist persecution. Si Papa Pio, ikalabing dalawa, ang nakatuklas ng libingan ni San Pedro nang hukayin ang ilalim ng basilika. Siya rin ang nagproklama ng dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Tumagal ang kanyang panunungkulan ng labing siyam at kalahating taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.